16 skirsnis 18 skyrius Biržos svyravimai Praėjus keletui dienų po šio susitikimo, Alberas de Morseras aplankė grafo Montegristą Elizėjaus laukuose, jo name. Namas jau buvo įgyjęs tą rūmų išvaizdą, kurią grafas savo milžiniško turto dėka suteikdavo net laikinoms buveinėms. Jis atvyko pas grafą ponios Danglar vardu dar kartą pareikšti jam padėkos, kuri jam buvo išsakyta laiške pasirašydami baronienės Danglar mergautinę pavardę Erminį de Servije. Albert atlidėjo Liusienas de Bre, kuris prikergė prie savo draugo žodžių keletą komplimentų, be abejonės neoficialių, bet pastabus grafas žinojo, kur jų šaltinis. Jam net pasirodė, kad Liusienas atvyko skatinamas dvigubos malsumo – ir kad pusė iš jų jausmo kyla iš šose Danteno gatvės gyventojų. Iš tikrųjų, nebejodamas apsirikti, jis lengvai galėjo spėti, kad ponia Danglar, negalėdama pamatyti savo pačiaus akimis, kaip gyvena žmogus, kuris dovanoja 30 tūkstančių frankų vertais žirgus ir važiuoja į operą su verge, apsikaršiusią milijonų vertais deimantais, pavedė tai atlikti žmogui, kuriuo įpratusi tikėti – ir mane gausinti žinių apie jo namų gyvenimą. Tačiau grafas visiškai neparodė įtarės, kad Liusieno vizitas siejasi su baronienės malsumu. Jūs dažnai susitinkate su baronu Danglaru, paklausė jis Alberą de Morserą. Taip, grafė, juk prisimenate, ką jums sakiau. Vadinasi, viskas kaip anksčiau? Labiau negu kada nors, atsakė Liusienas, viskas jau sutarta. Matyt, nusprendęs, kad jis jau pakankamai dalyvavo pokalbėje, Liusienas įsistatė į akį vežleninį monoklį ir, kandžiodamas auksinį savo lasdelės bumbulą, ėmė vaikščioti po kambarį, apžiūrinėdamas ginklus ir paveikslus. Bet, sprendžiant iš jūsų žodžių, tari Montekristas Alberui, man susidarė įspūdis, kad galutinis nutarimas dar netai parti. Ką padarysi? Reikalai vystosi taip greitai, kad ir nepamatai, kaip toli jie pažengi. Negalvoja apie juos, o jie apie tave galvoja ir belieka tik stebėtis. Mano tėvas ir ponas Danglaras draugė tarnavo Ispanijoje, tėvas armijoje, ponas Danglaras tiekimo srityje. Kaip tik ten mano tėvas revoliucijos nusmugdytas pradėjo neblogą politinę ir karinę karjerą. O ponas Danglaras, kuris niekada neturėjo paveldimo turto, padėjo pagrindus nuostabiai politiniai ir finansiniai karjerai. Taip, tikrai, tarė Montekristas. Prisimenu, kad ponas Danglaras, kai buvau pas jį užsukęs, man apie tai pasakojo. Jis pažvelgė į Liusieną sklaidant į albumus ir pridūrė. O juk ji daili, ta panelė Eženį. Kiek prisimenu jos vardas Eženį, tiesa? Labai dailė, arba tiksliau žavinga, atsakė Alberas, bet aš nesuprantu šitokio grožio, aš jo nevertas. Jūs taip kalbate, tarsi jau būtumėte jūsų vyras. Ak, atsiduso Alberas savo ruoštas žvilgtelėjęs, ką veikia Liusienas. Man rodus, tarė Montekristas tylesniu balsu, kad jūs be ypatingo entuzijazmų žiūrite į šias vedybas. Panelį Danglar, mano supratimu, per daug turtinga, šitai mane baugina, atsakė Morseras. Tai ne priežastis, pasakė Montekristas, argi jūs pats nesate turtingas. Mano tėvas turi maždaug apie 50 tūkstančių livrų metinių pajamų ir kai aš vesiu, tikriausiai paskirs man 10 ar 12 tūkstančių. Žinoma, tai gana kuklu, tari grafas, ypač Paryžiuje, bet turtas dar ne viskas. Garsus vardas ir puikiai visuomeniniai padėtis juk taip pat šitą reiškia. Jūsų vardas garsus – Visuomeninė padėtis puiki, bet to grafas Demorseras karys ir malonu žiūrėti, kai susijungė bajaro nepaperkamumas – su Diugeskleno neturtingumu. Nesavanaudiškumas – tas saulės spindulys, kuriame ryškiausiai sušvyti kilnus kardas. O man rodos, ši santuoka labai tinkama. Panelį Danglar suteiks jums turtus, o jūs jai kilnų vardą. Alberas susimastęs papurtai galvą. Yra dar vienas dalykas, tarė jis. Prisipažįstu, kalbėjo Montekristas, man sunku suprasti, kodėl jums nepatinka turtinga ir graži mergina. Dieve mano, tarė Morseras. Jeigu tai galima pavadinti nepatikimu, tai nepatinka ne man vienam. O kam dar? Juk jūs sakėte, kad jūsų tėvas nori šios santokos. Mano motinai, o jos akis patikima ir išvalgi. Taigi mano motinai ši santuoka nepatinka, ji kažkodėl seniai nusistačiusi prieš danglarus. Na, šitai suprantama, tarė grafas kiek nenatūraliu balsu. Grafienė de Morser, aristokratiškumo, rafinuotumo, dvasinių subtilumo įsikūnygimą, truputį gazdina sunkiaus ir širkščiaus plebėjiškos rankos prisilietimas. Tai savaime suprantama. Nežinau, ar iš tikrųjų taip, atsakė Alberas, bet man viena aišku. Jeigu šios vedybos įvyks, ji bus nelaiminga – Jau prieš pusantrų mėnesių buvo nutarta susirinkti ir apsvarstyti medžiaginę to klausimo pusę. Bet jai prasidėjo tokia migrena. Tikra? paklausė grafas šipsodamasis. Visiškai tikra, matyti iš baimys. Dėl jaus pasitarimas buvo atidėtas dviem mėnesiam. Suprantate, nėra ko skubėti, aš dar neturiu 21 metų. Eženys suėjo tik 17, bet tie du mėnesiai kitą savaitę baigėsi. Teks vykdyti įsipareigojimus. Jūs negalite įsivaizduoti, brangus grafė, kaip aš nerimauju. Ak, koks jūs laimingas, kad esate laisvas žmogus. Bet kasgi jums kliudo būti tokiu pat laisvu žmogumi? Mano tėvas labai nusiviltų, jeigu aš neveščiau paneliais danglar. Tuomet veskite, tari grafas, kažkaip keistai guštelėjęs pečiais. Taip, tari morseras, bet mano motinai tai bus jau nenusivylimas, o sielvartas. Tuomet neveskite, pasakė grafas. Pagalvosiu, pažiūrėsiu. Jūs neatsisakysite man patarti tiesą? Gal galėtumėte mane išgelbėti? Žinote, kad nesuteikčiau sielvartų savo motutei, aš pasiryžę susipykti su tėvu. Montekristas nusigrėžė, jis atrodė susijaudinęs. Ką jūs čia veikite? Kreipėsi jis į debrį, kuris sėdėjo nugrimzdęs į gilų kreislą, kitame svetainės gale dešinėje rankoje laikydamas pieštuką, o kairėje užrašų knygutę. Puseną kopijuojate? Kopijuoju? Taip, atsakė jis ramiai. Aš nepaprastai mėgstu tapybą, bet šį kartą darau priešingą darbą, skaičiuoju. Skaičiuojate? Taip, uždavinį sprendžiu. Net tiesiogiai tai liečia ir jūs, Vikonte. Aš skaičiuoju, kiek uždirbo Danglaro bankas per paskutinį akcijų pakilimą Haityje. Trijų dienų laikotarpiu nuo 206 akcijos pakilo iki 409, o apdairus bankininkas nupirko jų gerą maišą po 206. Mano apskaičiavimu, jis turėjo uždirbti ne mažiau kaip 300 tūkstančių livrų. Tai dar ne pats geriausias jo šūvis, tarė Alberas. Šįmet juk milijoną jam davė Ispanijos obligacijos. Klausykite, brangusis, tarė Liusienas. Grafas Montekristas galėtų atsakyti jums draugė su italais. Pinigai ir šventumas pusės pusė. Ir tai dar labai daug. Kai man pasakoja tokias istorijas, aš tik tai gūščioju pečiais. Bet juk jūs pasakojote apie Haitį, tarė Montekristas. Haitis kas kita, Haitis tai biržos ekarte. Galima mėgti bujotą, žavėtis vistu, dėvinti bostoną ir vis dėlto galų gale atvėsti jiems. Bet ekarte niekada nepraranda savo žavumo, tai prieskonės. Taigi Danglaras pardavė vakar po 406 ir įsidėjo kišenę 200 tūkstančių frankų. Jeigu būtų laukęs šios dienos, popieriai vėl būtų nukritę iki 205 ir užuot pelnęs 300 tūkstančių frankų, jis būtų prakišęs maždaug 25 tūkstančius. O kodėl nuo 409 jie nukrito iki 205, paklausė Montekristas. Prašau man atleisti, bet aš visiškai nieko neišmanau apie tas biržos intrigas. Todėl, juokdamasis atsakė Alberas, kad žinios kaitaliojasi ir nesutampa. Velniai rautų šūktelėjo grafas. Tai ponas Danglaras rizikuoja per vieną dieną laimėti ar pralošti 300 tūkstančių, vadinasi jis pasakiškai turtingas. Lošia visai ne jis, o ponė Danglar, gyvai sušukolius jenas. Tai nuostabiai drasi moteris. Bet juk jūs protingas žmogus, Liusienai, ir būdamas netoli pirmųjų šaltinių puikiai žinote, ko to žinios vertos. Jums reikėtų ją sulaikyti, pasakė Alberas šipsodamasis. Kaip aš sulaikysiu, jeigu net jūs vyrui tai nepavyksta, paklausė Liusienas. Jūs žinote baronienės charakterį. Ji nepasiduoda niekieno įtakai ir daro vien tai, ką įsigeičia. Na, jeigu aš būčiau jūsų vietoje, tarė Alberas. Kas tuomet? Aš ją išgydyčiau. Tai būtų didelį paslauga būsimam jos žentui. Kaip? Labai paprastai aš ją pamokyčiau. Pamokytum? Taip, jūsų, kaip ministro asmeninio sekretoriaus padėtis, daro jūs dideliu autoritetu visokių žinių srityje. Vos tik jūs prasižiojate, visus jūsų žodžius biržos makleriai kuo skubiausiai stenografuoja. Priverskite kartą kitą pralošti ją šimtą tūkstančių frankų ir ji pasidarys atsargesnį. Aš jūsų nesuprantu, sumurmėjo Liusienas. Bet viskas čia labai aišku, atsakė jaunuolis su naiviu nuoširdumu. Praneškite jai vieną gražų rytą, ką nors negirdėta. Telegramą, kurios turinys gali būti žinomas tik jums. Pavyzdžiui, kad vakar vakare netoli Gabrielis kažkas matė Henriką ketvirtąjį. Dėl to biržoje akcijos pakils. Ji norės tuo pasinaudoti ir žinoma praloš, kai kitą dieną Bošanas savo laikraštyje spausdins – Kai kurių gerai informuotų žmonių tvirtinimas, esą karalių Genriką IV, už vakar kažkas matęs netoli Gabrielis, netitinka tikrovės. Karalius Henrikas IV nebuvo išvykęs iš naujausios vietos. Liusienas šyptelėjo. Nors Montekristas per visą tą pokalbį atrodė abejingas, bet jis nepraleido nei vieno žodžio ir būdamas išvalgus pastebėjo, kad asmeninis ministro sekretorius sumišęs. Dėl to sumišimo, kurio visiškai nepastebėjo Alberas, Liusienui teko sutrumpinti savo vizitą. Jis jautėsi labai nesmagiai. Išlidėdamas jį, grafas tyliai tarė keletą žodžių ir tas atsakė. Labai mielai, grafė, aš sutinku. Grafas grįžo pas jaunąjį morserą. Ar jūs gerai pagalvojęs nemanote, tarė jam grafas, kad girdint ponui Debre jums nereikėjo taip kalbėti apie savo uošvę. Prašau jūs, grafė, tarė Morseras, neminėti to žodžio. Argi grafienė taip labai priešinga šioms vedyboms? Taip priešinga, kad baronienė labai retai lankusi pas mus, o motina, man rodas, savo gyvenime nei poros kartų nėra buvusi pas ponę Danglar. Tada, tarė grafas, aš ryštuosi su jumis kalbėti atvirai. Ponas Danglaras, mano bankininkas, Ponas Devilforas apipylė mane komplimentais už paslaugą, kurią aš padariau jam laimingo atsitiktinumo dėka. Užtat nujaučiu, kad užgrius kviestiniai pietūs ir pokiliai, o tam, kad netrodytų, jog aš išdidžiai visą tai niekinu, bet to norėdamas pats užbėgti kitiems už akių, pakviesiu į savo vasarnamį Otejyje ponus Danglarus ir ponus Devilforus. Jeigu į šiuos pietus pakviesiu jūs, taip pat grafą ir grafienę de Morserus – Ar tai nebus panašu į tam tikrą priešvedybinį susitikimą? Bent ar netrodys taip grafieniai de Murser, ypač jei baronas Danglaras suteiks man garbę atsiveždamas dukterį. Tuomet jūsų motina gali būti nepatenkinta manim, o aš to jokių būdų nenorėčiau. Priešingai prašau progai pasitaikius jai pasakyti, kad labai branginu gerą jūs nuomonę apie mane. Garbės žodis, grafė, atsakė Murseras. Aš jums labai dėkingas už atvirumą ir sutinku nedalyvauti jūsų pietuose. Jūs sakote, kad branginate mano motinos nuomonę apie save. Taigi, ji yra kuo puikiausia. Tai manote? Labai susidomėjęs paklausė Montekristas. Aš tuo įsitikinęs. Po to, kai jūs pas mus buvote, mes visą valandą kalbėjomės apie jūs. Bet grįžkime prie savo pokalbio. Taigi, jeigu mano motina sužinotų apie šį jūsų dėmesingumą – o aš išdrysiu jai tai papasakoti, esu tikras, ji būtų nepaprastai jums dėkinga, bet tėvas smarkiai širstų. Grafas nusijuokė. Na štai, tari jis Alberui Morserui. Dabar jūs žinote, kaip viskas yra. Beje, ne tik jūsų tėvas supyks. Ponai danglarai žiūrės į mane kaip į be galų neišauklitą žmogų. Jie žino, kad mudu matomys, kad Paryžiuje jūs esate seniausias mano pažįstamas – ir staiga nebus jūsų per mano pietus. Jie mane paklaus, kodėl jūsų nepakviečiau. Pamėginkite bent apsirūpinti iš anksto kokiu nors įtikinamesniu kvietimu ir įspėkite mane apie tai rašteliu. Juk žinote, bankininkai tiki vien raštiškais įrodymais. Aš geriau padarysiu grafę, tarė Alberas. Mano motina nori išvykti kur nors pakvėpuoti jūros oru. Kada jūs ruošiate pietus? Šeštadienį. Puiku, šiandien antradienis – Mes išvažiuosime rytoj vakare, o po ryt rytą būsime trepore. Žinote, grafė, tai labai miela, kad jūs leidžiate žmonėms nesivaržyti. Jūs mane pervertinate, aš tik noriu būti jums malonus. Kada išsiuntinėjote kvietimus? Šiandien. Puiku. Tuoj pat nuvyksiu pas Danglarą ir jam pranešiu, kad mudu su motina rytoj išvykstame iš Paryžiaus. Aš su jumis nesimačiau, vadinasi, nieko nežinau apie jūsų pietus atsikvošėkite, o debre, kuris ką tik matė jūs pas mane. Taip tiesa. Priešingai, aš jūs mačiau ir čia be jokių ceremonijų pakviečiau, o jūs nuoširdžiai man atsakėte, kad negalėsite būti mano svečias, nes išvykstate į treporą. Na va, taip ir sutarėm, bet gal aplankysite mano motiną prieš ją išvykstant. Prieš jai išvykstant šitai gana sunku padaryti, bet to sukliudyčiau jums ruoštis kelionį. Na, tuomet padarykime dar geriau – Iki šiol jūs buvote tik žavingas žmogus, nusipelnykite, kad mes jūs dievintume. O ką aš turiu padaryti, kad pasiekčiau tokį tobulumą? Ką turite padaryti? Taip, noriu žinoti. Šiandien jūs laisvas kaip vėjas. Važiuokime pas mus pietų, mes būsime visai vieni, jūs, motutė ir aš. Jūs tik trumpai matėte grafienę, dabar su ja geriau susipažinsite – Ji nuostabi moteris ir aš gailiuosi tik to, kad pasaulyje nėra kitos tokios pat, bet kokie 20 metų jaunesniais. Prisiekiu, tikrai labai greitai be grafienės demorser atsirastų vikontieniai demorser. Tėvo nebus. Šiandien pas jį komisija ir jis pietauja pas referendarą. Važiuokime, pasikalbėsime apie keliones. Jūs matėte visą pasaulį, papasakosite mums savo nuotikius, papasakosite apie tą gražiąją graikę – kuri buvo aną vakarą su jumis operoje ir kurią jūs vadinote savo vergę, o elgėtei su ją kaip su princese. Pasikalbėsime itališkai, ispaniškai. Prašau, sutikite, motina bus labai dėkinga. Labai ačiū, atsakė grafas. Jūsų pasiūlymas nepaprastai viliojantis ir aš labai apgailestauju, kad negaliu jo priimti. Be reikalo manote, kad aš laisvas. Turiu ypač svarbų pasimatymą. Saugokitės, jūs ką tik išmokite mane, kaip galima įsisukti nuo nemalonių pietų. Man reikia įrodymų. Laimė, aš nesu bankininkas kaip danglaras, bet jūs įspėju. Aš nepasitikiu, kaip ir jis. Tai aš jums duosiu įrodymų, tarė grafas, ir jis paskambino. Bet jūs jau antrą kartą atsisakote pietauti pas mano motiną, tarė Morseras. Matyt, grafė, čia jau tvirtas jūsų sprendimas. Montekristas krūptelėjo. Tikiuosi, jūs taip nemanote? tarė jis. Beje, štai ateina mano įrodymas. Įėjo Batistenas ir sustojo prie durų. Juk aš nebuvau įspėtas, kad jūs apsilankysite tiesa. Kaip čia pasakius, jūs toks nepaprastas žmogus, kad aš negarantuoju. Bent negalėjau numanyti, kad pakviesite mane pietų. Šitai gal ir tiesa. Puiku. Klausykite, Batistenai. Ką aš jums sakiau šį ryt, kai pasikviečiau į savo kabinetą? nieko nepriimti, kas atvyks pas jūsų šviesybę po penktos valandos. O paskui? Bet grafė, pradėjo Alberas. Ne, ne, žūtbūt aš noriu įsivaduoti iš tos paslaptingos reputacijos, kurią jūs man sudarėte, brangus Vikonte. Per nelik sunku visada vaizduoti Manfredą. Aš noriu gyventi visų akivaizdoje. Paskui, kalbėkite, Batistenai. Paskui priimti tik poną majorą Bartolomėjų Kavalkantį ir jo sūnų. Girdite? Majorą Bartolomėjų Kavalkantį, vienos iš seniausių Italijos šeimų atžalą. Jos genealogiją teikėsi aiškinti pats Dantį, kaip prisimenate. O gal ir neprisimenate dešimtoje pragaro giesmėje. Be to, jo sūnų labai mėla jūsų metų jaunuolį, turinti taip pat vikontų titulą. Jis žengė į Paryžiaus aukštuomenę remdamasis savo tėvų milijonais – Šiandien majoras atsives pas mane savo sūnų Kontino, kaip sakoma mūsų Italijoje. Jis man jį patikė. Aš jam padėsiu prasimušti į žmonės, jeigu jis bus to vertas. Jūs man patalkininkausite gerai? Be abejo, tas majoras Kavalkantis senas jūsų draugas? Paklausė Alberas. Visai ne. Jis labai kilnus didikas, labai mandagus, labai kuklus, labai taktiškas. Tokių Italijoje daugybė. Tai sunykusių senovinių giminių palikuonys. Keletą kartų buvau susitikęs su juo ir Florencijoje, ir Bolonijoje, ir Lukoje. Ir jis man pranešė, kad atvyksta čia. Kelionių pažįstami labai reiklūs. Jie visur tikisi iš jūsų tos bičiulystės, kurią atsitiktinai jiems vieną kartą parodėte. Tarsi kultūringas žmogus, kuris moka su kiekvienu maloniai praleisti valandą, negalėtų turėti kokių nors slaptų paskatų. Tas puikusis majoras Kavalkantis vėl ketina užsukti į Paryžių – kurį matė tik pravažiuodamas imperijos laikais, kai vyko į Maskvą šalti. Aš jį pavaišinsiu gerais pietumis. Jis man paves savo sūnų, aš pažadėsiu prižiūrėti ir jis galės savo linksmintis kaip išmanydamas. Mes būsime atsiskaitę. Nuostabu, tarė Alberas. Matau, jūs neįkainojamas globotojas. Vadinasi, iki pasimatymo. Mes grįšime sekmadienį. Beje, gavau laišką iš Francų. Šit kaip, tarė Montekristas. Ar jam vis dar patinka Italija? Man rodos taip. Jis tik apgailestauja, kad jūsų nėra. Jūs buvote Romos saulį ir be jūsų ten apsiniaukia, rašo Francas. Net negalėčiau tiksliai pasakyti, jis tvirtina, kad ten lyja. Vadinasi, jūsų draugas pakeitė savo nuomonę apie mane. Priešingai jis tebe sako, kad visų pirma jūs fantastiniai būtybė, štai kodėl jis liūdė be jūsų. Labai malonus jaunuolis, tari Montekristas. Kristas. Aš pajutau jam simpatiją patį pirmą mūsų pažinties vakarą, kai jis buvo alkanas ir mielai sutiko pavakarieniauti pas mane. Jeigu neklystu, jis generolo Depinė sūnus? Taip. To paties, kuris 1815 metais buvo taip niekšiškai nužudytas? Taip, bonapartistų. Tikrai taip. Jis man nepaprastai patinka. Ar nesirengiama ir juo apvesdinti? Taip, jis turi vesti panelę de Vilfort. Tai nuspręsta? Taip, kaip mano jungtuviai su panelė Danglar, atsakė juokdamasis Alveras. Juokėtės? Taip. Kodėl? Todėl, kad šitos jungtuviais, kiek žinau, pagristus tokia pat abipusė simpatija, kaip mano su panelė Danglar. Bet iš tiesų, grafė, mes su jumis plepame apie moteris visai taip, kaip moterys plepa apie vyrus. Tai net leistina. Alberas atsistojo. Jau išeinate? Koks mielas klausimas. Jau dvi valandos, kai jūs negalite manim atsikratyti ir vis dėlto esate toks mandagus, kad klausite, ar išeinu. Iš tiesų, grafė, jūs mandagiausias žmogus pasaulyje. O kaip išdresiruoti jūsų tarnai, ypač batistenas? Aš niekada negalėčiau tokio gauti. Maniškiai visada mėgdžioja prancūzų teatro liokajus, kurie tik dėl to, kad jiems reikia ištarti vieną žodį, kiekvieną sykį prieina prie pat rampos. Taigi, Jeigu jums įgrys Batistenas, perleiskite jį man. Sutarta Vikonte. Palaukite dar ne viskas. Prašau perduoti mano linkėjimus kukliam savo atvykėliui iš Lukos, ponui Kavalkanti de Kavalkančiai. Ir jeigu pasirodytų, kad jis nori apvesdinti savo sūnų, pasistengkite rasti jam labai turtingą, labai kilmingą žmoną iš motinos pusės ir baronaitę iš tėvų. Aš jums čia padėsiu. Vis dėlto, sušuko Montekristas, nejaugi šitokie reikalai? Taip. Neįsitarkite, ar mažakas gali atsitikti. Ach, grafė, sušuko morseras, jūs man padarytumėte nepaprastai didelę paslaugą. Aš jūs šimtą kartų labiau mylėčiau, jeigu jūsų dėka likčiau viengungis dar nors dešimt metų. Viskas galima, ramiai atsakė Montekristas. Ir atsisveikinę su Alberu grįžo į savo kambarį ir tris kart paskambino. Įėjo Bertučijus. Bertučijau, tarė jis, Neužmirškite, kad šeštadienį turėsiu svečių savo name Otejėje. Bertučijus krūptelėjau. Klausau jūsų šviesybę, tarė jis. Jūs man reikalingas, toliau kalbėjo grafas, kad viskas būtų gerai paruošta. Tai puikus namas arba bent gali pasidaryti puikus. Reikia ten viską atnaujinti, jūsų šviesybė, sienų apmušalai labai nublukę. Tuomet pakeiskite juos visur, tik nelieskite miegamojo išmušto raudonų audeklų – jį palikite visiškai tokį pat, koks jis yra dabar. Bertučijus nusilenkė. Nieko nelieskite ir sode. Na, o kieme darykite, kas tik patinka. Man būtų net malonu, jeigu jis pasidarytų net pažįstamas. Padarysiu viską, ką galiu, kad jūsų šviesybė būtumėte patenkintas. Aš būčiau ramesnis, jeigu jūsų šviesybė malonėtumėte duoti nurodymus dėl pietų. Iš tikrųjų, brangus Bertučijų, tari grafas, Man rodos, kad nuo to laiko, kai mes Paryžiuje, jūs išmuštas iš vėžių kupinas abejonių. Argi manęs nebesuprantate? Tuomet jūsų šviesybė gal nors pasakytumėte man, ką kviečiate. Aš dar nei pats nežinau, ir jo labiau jums nereikėtų žinoti. Lukulas pietauja pas Lukulą, štai ir viskas. Bertučijus nusilenkė ir išėjo. 19 skyrius Majoras Kavalkantis. Nei grafas, nei Batistenas nemelavų, sakydami Morserui apie tą italų majorų vizitą, dėl kurio Montekristas nepriėmė kvietimo pietauti. Tuo metu, kai išmušė septynės ir kai prieš dvi valandas Bertučijus vykdydamas grafų įsakymą išvyko į Otejį, Prie vartų sustojo vežikas ir tartum susigėdęs, kaip mat nudardėjo tolyn ir sudinės maždaug 52 metų vyrą apsivilkusi žalsvų surdutu su juodais virveliniais ansiuvais, kurie matyt niekada neišnyks Europoje. Atvykėlis buvo apsiavęs plačiomis mėlynos gelumbiais kelnėmis, aukštais, dar apynaujais, nors truputį neaiškiaus spalvos batais, kurių puspadžiai buvo gal kiek ir per stori. Užsimovęs zomšinės pirštinės su skrybelė, panašia į žandarų kepurę, su juoda apykaklė, papušta baltais apvadais. Ja buvo galima palaikyti geležiniu antkakliu, jeigu šis vyras jos nebūtų nešiojęs savo norų. Tokiu neįprastu kostimu apsirengęs žmogus paskambino prie vartelių, pasiteiravo, ar gyvena Elizėjaus laukų 30-ame numeryje grafas Montekristas ir gavęs teigiamą vartininkų atsakymą įėjo į kiemą, uždarė vartelius ir nužingsnevo link priengio. Batistenas, kuriam iš anksto buvo smulkiai nupasakota svečio išvaizda ir kuris laukė jo vestibiulyje, pažino jį iš mažos kampuotos galvos, žilstančių plaukų ir vešlių baltų ūsų. Svečias dar nespėjo pasisakyti nuovokiam kamerdineriui, kas jis, o apie jo atvykimą jau buvo pranešta Montekristui. Svetimšalis buvo įvestas į pačią kukliausią svetainę. Grafas jo laukė ten ir šipsodamasis jį pasitiko. Ak, mielas majoras, tarė jis sveiki, aš jūsų laukiau. Nejaugi, paklausė atvykėlis iš Lukos, jūsų šviesybė manęs laukite. Taip buvau įspėtas, kad atvyksite pas mane šiandien 7 valandą. Kad aš atvyksiu, buvote įspėtas? Taip. Juo geriau, tiesą sakant, bijojau, kad bus užmiršta šitai padaryti. Ką padaryti? Jūs įspėti. O ne. Bet esate tikras, kad neapsirinkate? Esu tikras. Jūsų šviesybė šiandien 7 valandą kaip tik manęs laukite, kaip tik jūsų. Beje, galime patikrinti. Ne, jeigu jūs manęs laukite, tarė atvykėlis iš Lugos, tuomet neverta. O kodėl, nesutiko Montekristas? Atvykėlis iš Lugos ėmė truputį nerimauti. Klausykite, tarė Montekristas. Juk jūs markizas Bartolomėjus Kavalkantis. Bartolomėjus Kavalkantis, džiaugsmingai pakartojo atvykėlis iš Lukos, grina teisybė. Austrų kariuomenės atsargos majoras? Argi aš buvau majoras? Baigščiai pasiteiravo senasis karys. Taip, tarė Montekristas, jūs buvote majoras, taip vadinamas Prancūzijoje laipsnis, kurį turėjote Italijoje. Gerai, atsakė atvykėlis iš Lukos. Man šitai suprantate nesvarbu. Beje, jūs čia atvykote ne savo norų, toliau kalbėjo Montekristas. Aišku, ne. Jūs atsiuntė pas mane. Taip, tas mielas abatas buzonis. Taip, taip, džiaugsmingai sušuko majoras. Ir atsivežėte tą laišką? Štai jis. Na, duokite šiandien. Montekristas paėmė laišką, atplėšė ir perskaitė. Majoras žiūrėjo į grafą išplėstomis nustebusiamis akimis. Jo žvilgsnis malsiai nuklyzdavo į kambarį ir vėl to jau grįždavo prie šeimininkų. Taip ir yra. Abatas rašo. Majoras Kavalkantis, garsus Lukos Patricijus, Florencijos Kavalkančių palikonis, toliau skaitė perbėgdamas akimis laišką Montekristas, valdas turtą duodanti pusę milijonų metinių pajamų. Montekristas pakėlė akis nuo laiškų ir nusilenkė. Pusė milijonų, tarė jis, velniai rautų brangus ponas Kavalkanti. Argi ten parašyta pusė milijonų? Paklausė atvykėlis iš Lukos. Juodu ant baltų, be abejo taip ir yra. Abatas Buzonis geriau negu bet kas kitas painformuotas apie visus didžiuosius Europos turtuolius. Kągi, tegu būna pusė milijonų, tarė atvykėlis iš Lukos, bet garbiai žodis aš nemaniau, kad skaičius bus toks didelis. Nes jūsų ekonomas jūs apvaginėja – Ką padarysi, brangus ponė Kavalkantė, tokia jau mūsų visų dalia. Jūs man akis atvėrėte, oriai pasakė atvykėlis iš Lukos, teks išvyti niekšą. Montekristas skaitė toliau. Reikia tik vieno dalyko, kad jis būtų laimingas. Dieve mano, taip, tik vieno, atsidusęs tarė atvykėlis iš Lukos. Susirasti mylimą sūnų. Mylimą sūnų kurį pagrubė vaikystėje šios kilmingos šeimos priešai arba čigonai. Penkerių metų amžiaus, ponė, tarė atvykėlis iš Lukos, sunkiai atsidusdamas ir pageldamas akis į dangų. Nelaimingas tėvas, pasakė Montekristas. Paskui skaitė toliau. Grafė, aš gražinu jam viltį, gražinu jam gyvybę, pranešdamas, kad jūs galite padėti surasti sūnų, kurio jis beržiai ieško štai jau penkiolika metų. Atvykėlis iš Lukos pažvelgė Montekristą su kažkokiu nerimu. Galiu tai padaryti, atsakė Montekristas. Magiau tiesiai. Aha, tarė jis, vadinasi, viskas laiškė grįna tiesa? Nejaugi tuo abejojate, brangus ponė Bartolomėjau? Ne, ne, nei akimirkos, ką jūs? Toks rimtas žmogus, tas sabatas buzonis dvasininkas, nedrįstų šitaip juokauti. Bet dar ne viską perskaitėte jūsų šviesybę – Ak taip, tarė Montekristas, yra dar prierašas. Taip pakartojo atvykėlis iš Lugos, yra prierašas. Kad majorui Kavalkančiui nereikėtų vargintis pervedant pinigus iš vieno banko į kitą, aš siunčiu jo kelionės išlaidoms 2000 frankų čekį ir prašau išmokėti jam 48 tūkstančius frankų, kurios jūs man likote skolingas. Labai susirūpinęs majoras sekė, kaip grafas skaitė šį prierašą. Taip, tarė grafas,